Handelinge, hoofdstuk 3 Een middag om drie uur, die tijd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempo toe. Net toe word daar een man aangedra wat van zijn geboorte af lam was. Zijn mensen het om elke dag bij die tempelpoort wat mooi poort genoem is, neergezet om bij die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes zien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê: "Kyk na ons." Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê: "Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop." Hy vat toe die man se regterhand en help hom op en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die mooi poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan? asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Aan hom vir wie jy uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel hier voor julle almal. Nou weet ek broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom en sal hy Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê: "Die Here jou God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word." en al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê: Jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot 'n seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring.